Egunon eh, guztioi, sortziak eta hogeita mabi eh, minutu, hau berriozari irriatiaren albiste eman kizuna da, berrion albisteak entzuten arizarete FMko eun puntu sortzian. Amaika graduko temperatura daukagu zarren eta beti bezala Nafarroako albisteekin eh, hasiera emanen diogu gure kontakizunari. Goitensioko lineak ez eraikitzeko aleginak eta bi eginen ditu autopista elektrikorik ez izeneko taldeak. Autopista elektrikorik ez plataformak begionez hartu du gaur edo atzo bobe esan da Espainiako gobernuak goitensioko bi lineen eh, tramitazioa eteteko hartu zuen erabakia. Behin-behinean proiektuak bertan bera utzi dituela iragarri zuen atzo gobernuak eta proiektu hoien artean dago Dei Castelu, eta eskio Itxaso artean egitekoa zuten goitensioko linea. Pozik egon arren Alberto Frias plataformaren aholkulariako ohartarazi zuen ez gaia amaitutzat ematen eta Dei eskio Ezkio Itxaso goitensioko linea eraiki ez dezaten aleginak eta bi eginen dituztela azaldu zuen. Plataformaren izenean Friasek hitz egin zuen e, eh, Iruinean lineak eragiten dien herrietako hainbat alkate eta zinegotzirekin batera. Plataforma osatzen duten eunda larogeita maika erakundeen artean amar laguneko batzorde bat sortuko dute Nafarroako Euskal Autonomia Erkidegoko eta Gipuzkoako ordezkaritzekin hitz egiteko. Horrekin eh, batera, aste santuan zuten eh, mendi martxarekin jarriaitzeko asmoa dutela jakinarazi dute. Proiektuak izanen dituen eraginak ezagutzeko. Ilaren hogeita zortzitik aurrera eta hiru egune zainbat herri bisitatuko dituzte, hilaren hogeita marrean manifestazio bat eginen dute lizarrean goitenzioko linea behinbetiko bertan bera utz dezatela eskatzeko. Eta Nafarroako parlamentura jauzi eginen dugu orain, bertan bilduk gonbidapena egin baitio, iruñeko hartza inmatrikulazioen hauziari buruz azalpenak eman ditzan. Iruñeko hartza pezpiku Francisco Perezek gonbidapena jaso du Nafarroako legebiltzarrian hitz egiteko. Bildu koalizioak egindu deialdia, hartza pezpikutzak azken urteetan bere izenean mila etxe bizitza, eliza, baseliza eta bestelako eraikin bere izenean jarri izana azaltzeko. Atzoko egun guztian, Elizak etzuen inolako erantzunik eman. Bilduk nabarmendu du hartzapezpikutzaren jokaera honek ezin egona eta samina sortu dituela Nafarroako hainbat herritan. Bere oharrean alderdi istak esan du Perez jakitun zela sortzen ari zen egoeraren larritasunaz eta azalpenak eman beharko lituzkeela. Guztira, milatik gora dira hartzapezpikutzak, hartzapezpikutzak bere izenean eh, jarri dituen eraikin eta lursailak inolako frogarik aurkeztu gabe, ordaindu gabe eta askotan herrienak ziren etxeak edo egoitzak berriro salduz, beraz eh, negozio biribila eginez. Eta Iruñean geldituko gara, Iruñeko aldezarrean, e, Euskal Jaia eginen baitute bertan maiatzaren bostean, zenbait kultura eragilek deialdia egintzuten atzo, Iruñeko Euskal Jaian parte hartzeko. Festa hori maiatzaren bostean eginen dute, orain arte ekimena San Fermin txiki edo aldapako San Ferminen egitarauaren baitan antolatzen zuten, baina aurten arduradunek pentsatu dute entitate propioa merezizuela ospakizunak eta jauzia eman dute konkistaren bosgarren urte urrena bezalako urte garrantzitsu bat kontuan izan da. Guztira emeretzi elkarte izanen dira festan parte hartuko dutenak, Euskara, Dantza, Abestia eta Euskal Tradizioari lotutako kolektibo kolektiboak eh, guztiak ala guztiak kultur jarduerez beteriko egun horretan parte hartuko dutenak. Hala goizean goizetik kale jirak, trikitixak, joaldunak, dantzak eta beste inbat ekimen izanen dira iriko alde zaharrean eta arratsaldez sokatira eta herri kirolak. Herri bazkaria ere eginen dutez, azpireun bat pertsonen dako. berrio zarrera e, eh, urbilduko gara, hemengo albisteak eh, emango dizkizuegu orain eh, hemendik emendike aurrera, eta aur eskolarekin hasiko gara, jantokiko bekak edo beka hoietan izen emateko EPA laster zabalduko baita, zehazki maiatzaren bederatzean zabalduko da aur eskolako jantokiko diru laguntza eskaerak egiteko EPA. Eskaerak e, maiatzaren bederatzetik hogeita maikara egin alizanen dituzue bi hoieke barne eta familia interesdunek berriozarko udaleko auzo bulegoan goizeko sortzietatik eguerdiko ordu bietara eskatu al izanen dituzte aur eskolako elikatze diru laguntzak, familia diru laguntzak multzoaren barnean daude, beraz azken hoiekin lotutako lanbaldintza eta baldintza sozioekonomikoak bete beharko dituzte elikatze diru laguntza hoiek eskatzen dituztenek deialdian apirilaren hogeiko gobernu batzordeak onartu hartu Eta gaur, asteazkena izan da, apirilak hogeita bost, hau da, hilabeteko azken eh, asteazkena, ohiko osoko bilkura izanen dute, e, berriozarko udaletxean, eh, eta arratsaldeko erdietatik aurrera. Ondoko puntuak jorratuko dira, besteak beste, berriozarko auzo zaharreko V lau bi unitateko konpensazio batzordearen estatutuen, eta oinarrien behinbetiko onarpena, Laura Jimenez Izquierda Ezkerriako Koalizioko zinegotziak karguaren uko egitea eta bilduk aurkeztutako mozio bat lareun mila batioko linea elektrikoaren proiektuari buruzkoa, hau da autopista elektriko horri buruzkoa lehen aipatu dizuegun hori. Hain zuzen ere, puntu hoietako bat albiste izan da eh, egun hauetan, Laura Jimenez Diaz, Izquierda ezkerriako alizioko zinegotziak karguari uko egin dio, atzo hemen eh, berriozari irretian izan genuen, berrion eh, magazinean, eta berak azaldu zuen bere lana eta bizitza familiarrearekiko inkompatibilitatea zuela bere karguak, eta hori dela eta uko egin dio bertan zinegotzi jarraitzeari. Jarraituko du hori bai lanean, bere taldearen eh, izkierda ezkerrearen eh, mesedetan, eta bere postua Ignacio Bernal, Iñaki Bernal Lumbrerasek hartuko du. Udal kontuekin eh, jarraituko dugu, berriozarko udalak gogorarazi du maiatzaren bostean zirkulazioaren gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea bukatuko dela. Eta handik eh, hogei egunera, hau da, maiatzaren hogeita bostean eh, lehen sehileko lur kontribuzioari dagokion zerga ba, EPA hori ere agortuko dela, eta bi ordainketa hauek e, hainbat tokitan egiten alditu zuen, Afarroako kutsa eta Rural Kutsako bulegoetan, udalaren egoitza elektronikoan berriozar.es eh, webgunean edota 012 telefonoan, elbideratutako ordainagiriak borondatezko epea bukatutakoan zordunduko dira. Eta boletinari amaiera eman baino lehen beste kontu bat gaztelekuak bidaia antolatu du Bartzelonara eta Portaventurara datorren eh, aste bururako. Berriozarko udalaren gazte zerbitzuak San Adriangoarekin batera Bartzelonara eta Portaventurara bidaia antolatu du hilabete honen bukaerarako, hau da asteburu honetarako. Apirilaren hogeita sortzitik, hogeita marrera bitartean izanen da bidaia amalau eta hogeita mar urte bitartean bitarteko gazteei zuzenduta. Eunda hogei euroko prezioa izanen du ekimen honek eta informazio gehiago edota izan eman nahi izan ez gero gaztelekuan bertan egin dezakezue arratsaldez. txaldez. Zortziak eta berrogeita iru minutu hausia izan da guztia gure albiste emankizunari dago kionez. Informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatian eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.